بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سی و درس دروس شمائل رسول الله علیه الصلاة والسلام تعلیف امام ترمزی رحمه الله و اسکن فسیح جناته چلو چهارمین باب امام ترمزی رحمه الله میگوید باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد تلاوت و قرائت رسول الله علیه و سلام اومده نحوه قرآن خوندن رسول الله علیه و سلام در احادیثی که اینجا یاد میکنه و صحابه از رسول الله علیه و سلام یاد کردن 314 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله یاد حدثنا قتیب بن سعید قال حدثنا الليث عن ابن ابي ملیکه عن يعلى ابن مملك انه سال ام سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا این حدیث ضعیفه یعلا ابن مملک مقبوله ضعیفه حالا هر شکم از لحاظ معنایی چیز خاصی توش نیست که مثلا منافات داشته با حدیث صحیح دیگر اینجا یک از مسلم رضی الله عنه سوال پرسیدم تلاوت رسول الله صلی الله علیه و چگونه بود قرآن چگونه تلاوت میکردن قرائتش چگونه بود میگه که هي تنعت تنعت یعنی وصف میکرد این چنین که قرائت و تلاوت رسول علیه و مفسره بود یعنی حرفا حرفا یعنی زمانی که رسول علیه و سلام قرآن را تلاوت میکردن تو میتونستی بفهمی که اینجا چه کلمه معناش چیه یعنی نه که خودش تفسیر میکردن رسول علیه و سلام نه یعنی اون نطق حرف را کامل ادا میکردن به طوری که شخص بتونه بفهمه که این کلمه چیه برخلاف اونهایی که قرائتشون اونقدر سریعه که تو نمیدونی اینجا چی تلفظ کردن حالا خصوصا نطق صحیح قرآن خصوصا در حرف حاد و در حرف عین متاسفانه خصوصا حروف حلق که عرب متمایزن عرب از ویژگی های لغویشون اینه که حروف را درست تلفظ میکنن چه از حرف ضاد ضاد زبان به بغل دندون ها چسبانده میشه ضاد ده نیست ده تلفظ میشه متاسفانه خب این در معنا تأثیر داره و این تحریف به حساب میاد تحریف کلام الله جل و علا برخلاف اون چیزی که الله جل و علا بر ما وحی کرده بر رسول الله کرده ما داریم میخونیم حرف ضاد حرف ضا اض که دهان پر بشه نه ز چه ضاد و چه ضا ز خونده میشه ول اشتباس الحمدلله اشتباس عالمین اشتباس اینا همه تغییر در معنای قرآنه که ما باید اصلاحش بکنیم در خودمون و در فرزندانمون و نیاز به تمرین داره و حق قرآن باید ادا بشه داد غیر ذال دال زال غیر اذ این زبان وسط دندان بالا و پایین قرار میده این و هست ز رزه زبان پشت دندان واقع میشه ذال زبان وسط دوتا دندان بیرون میاد ضاد مفخمه هرچند که زبانم بازم لای دندان قرار میگه او داد اصلا زبان بیرون نمیاد بلکه زبان به بغل چسبونده میشه خب اینا چهار تا حرف متفاوته ولی متاسفانه پیش ما همه ز تلفظش میکنن خب اشتباس و هر کدوم از اینا در کلمه وقتی واقع میشن خب جایگاه خاص خودشون داره و کلمه معنای خاص خودش داره زمانی که اون حرف درش واقع است دالین غیر از زالینه خصوصا در لغت عربی که مشتقات کلمات عربی خیلی زیاده یک کلمه ریشه هاش زیاده و تحریف در کلام الله جل و علا ایجاد میشه باید بر حذر باشیم من اظلم ممن افترى علی الله کذبا چه ظلمی بالاتر از این که انسان دروغ به الله ببنده خب یک از دروغ همینه الله نگفته الحمدلله رب العالمین الله چطور که وحی کرده بر جبرئیل که به رسول الله صلی الله علیه و ابلاغ کرده گفته الحمدلله رب العالمین چنین وحی کرده ولی تو داری افترا میبندی تو که اصلاح خودتو نمی کنی تمرین نمی کنی دنبال اصلاح قرائتت نیستی تو داری افترا میبندی این باید انسان ازش برحذر باشه و سرسری نگیره یعنی همینطوری ازش رد نشه بشینه دقت بکنه کلام الله و نیاز به اعتنا داره نیاز به اهمیت داره 315 حديث إمام الترمذي رحمه الله يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا قتاده میگه از انس میگه پرسیدم که رسول الله علیه و سلم چگونه تلاوت میکردن گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائتش مد بود مد یعنی يعني رسول الله علیه و سلم اون مدود قرآن را مراعات میکرد این نبود که سریع بخونه که اون مدها درش مراعات نشه خصوصا حالا اون مدها ولا خب اینجا الف بعد از داد مد داره باید اون مدشو رو بکشه حداقلش اون چهار حرکتی که باید داشته باشه حرف الف تا 6 حرکت ولی خود خب دیگه نه دیگه مثل بعضی از قرا 6 رو تبدیل بکنیم به 12 و به بالا خصوصا به خاطر اینکه صداشون قشنگ بشه بعضی ها بازی میکنن با این مد و مدود نه مد دیگه حد و حدودی داره دیگه از اون قواعد و از اون اصولی که قرا دارن دیگه نباید شخص خارج بشه و اجتهاد بکنه به خاطر اینکه صداش قشنگ بشه مد رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاخره اون قاریانی که با اسناد تلاوتشون بهمون نقش شده مشخصه که چگونه مد رسول الله علیه و سلام بوده اینجا انس اکتفا میکنه رضی الله عنه به اون مدی که بعضی از حروف دارن و در اون جایی که مد وارد شده از رسول الله علیه و سلام که انسان باید مراعات بکنه یکی از اوصاف قرائتش مراعات مد 316 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا علی بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين من قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام حدیث قبلی که صحیحه در صحیح بخاری این حدیث هم بازم صحیحه بعد اولین حدیث ضعیف بود ام سلمه رضی الله عنها بس میکنه قرائت رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصا از تلاوتشون به فاتحه تلاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره سوره فاتحه میگه که بین آیات فاصله مینداز قطع میکرد یعنی الحمد لله رب العالمین دیگه بس نمیکرد الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم خب این وصل کردم من اشکال نداره ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا خصوصا حرف کانه که میاره معمولا بین آیه و آیه بعدی فاصله مینداختن می ایستادن مکسی کردن آیه را از هم دیگر جدا میکردن توقف سپس دوباره میگفتن الرحمن الرحیم ثم یقف سپس یک مکس کوتاهی و کان یقرأ مالک یوم الدین این نحوه قرائت رسول الله علیه و سلم از سوره فاتحه و دیگر سوره ها هم همینطور 317 حديث امام الترمذي رحمه الله قياد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قال كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة حدیث صحیحه اینجا حدیث عبدالله ابن ابی قیس از امومنی عایشه رضی الله عنها که میگه سوال پرسیدم نحوه قرائت رسول الله علیه و سلم چگونه بود خصوصا در نماز تهجد منظورشه چنانچه در سنن امام ترمذی این حدیث را با این لفظ میاره سألت عایشه رضی الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل باللیل رسول الله صلی الله علیه و سلم شب هنگام چگونه بود چگونه شب تلاوت میکردن خب اینجا اومده که سوال پرسیدم نحوه قرائت رسول الله صلی الله علیه و و تلاوتش به قرآن چگونه بوده آیا سری میخونده یا جهری آیا یعنی با صدای بلند میخوند یا نه صدای پایین حالا گفتیم این منظورش در نماز تهجده اون عائشه رضی الله عنها فرمودن کل ذلك كان یفعل یعنی همه اونها داشت یعنی گاهی کل ذلك قد كان یفعل قد كان ربما اسر و ربما جهر گاهی جهری میخوندن و گاهی سری نماز شب فقلت گفتم اونجا الحمدلله الذي جعل في الامر سعه الحمدلله که الله گشایشی گذاشته اختیار را به ما رها کرده بالاخره جای بچه کوچی که میخواد بخوابه شاید تشویش ایجاد بشه توی اون اتاق و جایی هم تشویش نمیشه انسان نیاز داره به تدبر به تمعن در آیات نیاز داره با صدای بلند بخونه خودش خوابش نبره خودش بدونه چه تلاوت میکنه این دیگه به خودت برمیگرده الله جل و علا سهل گرفته برامون آسون گرفته و اینجا اون هم میگه در تلاوت رسول الله علیه و سلام اینکه گاهی جهری میخوندن و گاهی هم سری بر حسب مقام و جا و جایگاه و زمان کجا بودن کجا نبودن بالاخره به ریا نزدیک نباشه جایی انسان حس میکنه خب ریا میشه بلند شده تو یک جای جمعیه نمیخواد کسی بدونه که این میخواد تهجد بخونه و جایی هم لازمه یعنی جایی هم لازمه میخواد مثلا خانوادش رو یادآوری بکنه با اون تلاوتش بیدار بشن اینها همه برمیگرده به نیت ما قصد ما از اون تلاوت و صدای بلند چیه حالا خصوصا که ما باید اهمیت بدیم به تمعن و تدبر در سخنان الله جل و علا و تلاوت صدای بلند به تدبر نزدیک داره همه ما میدونیم یعنی صدای بلند وقتی که انسان میخونه بالاخره نطق اون حروف سبب میشه که درست وقتی که تلفظ میکنه میخونه بالاخره از اون قصه و از اون داستان یا از اون حرف و سخنی که الله با ما داره انسان موعظه بشه و انسان درک بکنه که الله چی ازش میخواد 318 حديث الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي أم هاني رضي الله عنها میگوید حدیث صحیحه اینجا أم هاني رضي الله عنها میگوید که رسول الله علیه و سلم روی تختی نماز میخون عریش معمولا چوب شاخه های نخ را کنار همدیگه میچیدن و از زمین بلند می ساختن رو اون تختی که روش می نشستن تخت برای خواب تخت برای نشستن خصوصا تو حیات میذاشتن قدیما میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم روی اون عریش نشسته بودن و شب زمانی که تلاوت میکردن قرآن تلاوت میکردن در نماز تهجدش رسول الله علیه و سلم میگه من تلاوت رسول الله علیه و سلم شنیدم زمانی که میخوندن این نمازش جهری بود نماز رسول الله صلی الله علیه و جهری بود و همونطور که قبلا گفتم لازمه این نیست که اگر کسی جهری خوند جوی کسی هست این دلالت بر عدم اخلاصش داره نه کاری به اخلاص نداره تو اون نیتت بین خودت و الله جل و علا که تو به چه قصدی داری اون قرآن رو میخونی اون تلاوت میکنی شاید میخوای دیگران یاد بدی قصد تعلیم قصد یادآوری قصد بیدار کردنشونه اون نیتت بین خودت و الله جل و علا ما مسئولیم در مقابل نیتمون اگر میدونیم که سبب ریا و خودشیفتگی و اینها میشه مسلما ترکش اولاتره و اینجا چون اون مهانی میشنیده رسول الله علیه و سلم تلاوتش و صداشو در اون تلاوتش پایین نیوردن سری نخوندن 319 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعب عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنه تكرار مكان الله عليه الصلاة والسلام فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت وقال اللحن میگه دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی شترش در صلح حدیبیه نه در فتح مکه اینجا منظورش از فتح اون زمانی بود که این سوره بر اساس هم نازل شد ان فتحنا لك فتحا مبینا منظور روز صلح حدیبیه است دیدم که در صلح حدیبیه رسول الله صلی الله علیه و روی شطرشه و از باب بشارت برای اصحاب که بشنون این آیه را تلاوت کردن ان فتحنا لك فتحا مبینا قال فقرأ ورجع يعني رسول الله عليه و سلام اینو تلاوت کردن و تکرار کردن یعنی مردد این آیه رو تلاوت کردن رسول الله عليه و سلام به خاطر اینکه اصحاب بفهمن بشنون دلتنگ نشن خصوصا اونجا دلشون تنگ شده بود مشرکین مانع شدن از اینکه برن تواف خونه الله را انجام بدن مانع شدن دلتنگن الان و قبل هم رسول الله علیه و مجدگانی بهشون داده بود خب رسول الله صلی علیه بعدم بهشون گفت که من نگفتم که الان اون فتح پیش میاد و اون پیروزی پیش میاد الی آخر امسال که من نگفتم گفتم الله به بهم بشارت داده ولی خب شاید الله خاص سال بعد و شاید هم سال بعدش دیگه این آیات که نازل میشه رسول الله علیه و این آیه را با صدای بلند تلاوت میکنن معاویه ابن قره که این حدیث را شنیده بود از عبدالله مغفل رحمه الله میگه که اگر مردم الان جمع نمیشدن تو مسجد خصوصا الان اونجایی که داره این حدیث رو نقل میکنه میگه اگر مردم همه جمع نمیشدن من با همون صدایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندن و شنیده از عبدالله بن وفر رضی الله عنه میگه همونطور هم براتون میخوندم تلاوت میکردم یعنی اون نحوه تلاوت رسول الله علیه و سلم ولی خب از ترس فتنه و از اینکه مردم جمع نشن و به خاطر اینکه سبب فتنه ای نشه خصوصا شاید مثلا از خودش که شاید مرتکب ریا بشه اینجا از خودش شاید ترسیده و شاید برای مردم ترسیده که فکر کنن این چنین مجلسی و این نحوه تلاوت در جمع سنت باشه چیزی نبوده زمان رسول الله صلی الله مثل الان بعضی جا هست مراسم قرآنی میگیرن و میشینه شیخی و بعد دست تو گوشاشو میذاره و بعد با قرآن بازی میکنه با اون طولانی و این نوع مراسم ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و نبوده و اینجا هم میگه این تابعی میگه که اگر فتنه نبود این اجتماع مردم جمع شدن مردم در اینجا و بعدم فکر کنن که این چنین کاری پسندیده و خوبیه میگه من اینجا می نشستم برای شما هم قرآن می خوندم اونطوری که رسول الله علیه و سلم قرآن خونده 320 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه بن سعید قال حدثنا نوح بن قیس الحداني عن حسام بن مسك عن قتادة رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع حديث زيفة در اسناد حسام بن مسكه که ضعیف و هم شدیده متروکه ضعفش شدیده قتاده رضي الله عنه میگوید الله پیغمبر را نفرستاده مگر اینکه خوش چهره بوده و خوش صوت بوده خوش صدا بوده رسول الله هم صلى الله عليه وسلم پیغمبرمون هم خوش چهره بوده زیبا بوده و هم صداش خوش بوده زیبا بوده و كان لا يرجع كان لا يرجع ترجيع اینجا غیر از اون ترجیع قبلیه كان لا يرجع ترجیع منظور نحوه تغني خوندن و تلاوت کردن رسول الله صلى الله عليه و سلم نمی خوندن با اون تلاوته که بعض از قرا میکشن حروف را از اون حد که معهوده و نقش شده برای ما از اون حد حدودی که گذاشته شده خصوصا برای مدها رسول الله علیه و تجاوز نمیکردن حالا بیشتر در شرح این حدیث چنین گفته شده ولی والله اعلم شکی نیست مقصد تکرار نیست اینجا مقصد همون ترجیع صدا هست و اونم به حالت آواز خوندنشه یعنی به نحوه آواز نمیخوند که بعضی از حروف خیلی طولانی کشیده بشه حالا هرچند که حدیثش ضعیفه حدیثش صحیح نیست 321 من حديث امام ترمذی رحمه الله مقياد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت حديث حسن والبني تحسين الشهادة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام تلاواتش زمانی که تهجد میخونه رسول الله عليه الصلاة والسلام ربما يسمعها ربما يسمعها يعني يسمع التلاوه قراءه شاید کسی میشنید از کجا من فی الحجره من فی الحجره حجره به منزل گفته میشه حالا منزل دو قسمته یک قسمتش اونجایی که سقف محل بیتوته و خواب و استراحت در و پنجره داره این قسمتی از منزله کل منزل که نیست یک قسمت حیات داره در عربی به این منزل کامل با این دیوار دیوار حیات حالا میخواد تو اون دیوار باقی بستانی چیزی باشه یا نباشه حالا خصوصا در لغت عربی دقت میشه که اگر کشتی چیزی نباشه بهش گفته میشه حجره اما اگر کشتی باشه بهش میگن حدیقه یعنی اگر اون خونه وسط باقی باشه بهش میگن حدیقه یا بهش میگن حوش یا گفته میشه دار دارم گفته میشه و فنا هم گفته میشه خصوصا زمانی که گفتم حیات بزرگی داشته باشه اون خونه این در لغت عرب مراعات شده از خونه کوچک که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن شروع میشه که اتاقشون تقریبا چیزی که وارد شده دو در سه متر تقریبا و حیاتشون هم همین تقریبا چیز حدود سه در سه اون چیزی که گفته میشه یعنی یعنی در کل کل خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر بخوام در نظر بگیریم کل خونه و منزل اون عایشه 5 در 6 متر یعنی 30 متری بوده تقریبا با حیاتش و با اتاقی که درش میخوابیدن اتاق محل مبیت محل خواب اون بیته به محل بیتوته یا همون خواب گفته میشه اون محلی که انسان میخوابه حجره وسیعتره با حیاته ولی بیت کجاست اون اتاقی که شخص درش استفاده میکنه میخوابه که خودمون امروزه بهش میگیم اتاق حالا یک البته یک قسمتی از خونه و منزل ما میگیم اتاق از اون خونه که روش سقفه و در لغت عربی در اصطلاح عربی اون جایی که روش سقفه گفته میشه بهش بیت چون محل بیتوته و خوابه خب الان بریم به بر بگردیم به اینجا به حدیث تا بفهمیم چی مقصد عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هست خب رسول الله صلی الله علیه و تلاوت میکردن کسی که در منزله یعنی در حیات منزله میشنید و هو فی البیت یعنی یسمعها من فی الحجره و هو فی البیت و رسول الله صلی در خونشه در اونجایی که میخوابید یعنی اتاقش کسی که در حیات خونش بود میشنید که در اتاق رسول الله علیه و داره تلاوت میکنه یعنی صدای رسول الله صلی از اون اتاق بیرون میومد صدای رسول الله علیه و از اون اتاق بیرون میومد اون کسی که تو حیات بود میشنید واضحه 45 مین باب باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم امام ترمذي رحمه الله میگه اون چیزی که در مورد گریه رسول الله علیه و سلم اومده گریهشون رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی گریهشون هم میگرفت یا بر اثر مرگ کسی حالا دخترش نوش حالا حدیثش خواهد اومد و بیشتر گریه رسول الله علیه و سلم در اثر خشوع در قرآن بود در تلاوت قرآن بود زمانی که یاد معاد و آخرت و و جایی هم از محبت الله جل و علا و وصف صفاتش خصوصا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و قرآن تلاوت میکردن در تهجدش و اینها همه دلالت بر چی میده بر بشر بودن رسول الله علیه و سلم مثل دیگران مثل بقیه بشر انسان ها که دلتنگ میشن ناراحت میشن غمگین میشن خصوصا در اثر وفات کسی یا جای انسان در مقابل اون وعده های الهی حرفا و هایی که الله جل و علا داره جایی از باب خشوع جایی از باب طلب و درخواست اصرارش بر الله جل و علا انسان اشک میریزه و رسول الله صلی الله علیه و مثل بقیه قلبش غمگین گاهی خوشحال گاهی پر از خشوع و خوف الله جل و علا جز سرشت طبیعی هر کدوم از ما هست که رسول الله صلی الله علیه و این سرشت رو داشتن و صحابه هم شنیدن گری رسول الله صلی الله علیه و برای ما هم نقل کردن شنیدن و برای ما هم نقل کردن سيسد بسدو مين حديث إمام الترمذي رحمه الله مجيد حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجلي من البكاء ظهرنا مرجلم گفته میشه مرجلم گفته میشه الباني رحمه الله اینجا ضبطش کرده حرکت گذاری مرجل کرده المرجلي من البكاء بشمن من من البكاء قال مرجل یا مرجل همون دیگه یا ما هست حدیث صحیحه این الله بن شيخ رضي الله عنه میگه که اومدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و او در حال نماز بودن ولجوفه عزیز که عزیز المرجلی میگه اومدم نزد رسول الله علیه الصلاه و السلام او در حال نماز بود ولا جوفی یعنی سینهش جوفش سیناش انگار که صدای عزیز ازش میاد عزیز زوزه قابلمه هست دیگه که عزیز المرجل عزیز مرجل همون زوزه یا همون غذایی که داره به جوش میاد در داخل قابلمه یا دیگ شیخ البانی یک تعلیق جالبی داره اینجا در حاشیه میگه که كأزيز المرجل أي غليان كغليان القدر انگار که داره به جوش میاد مثل قابلمه و هذا دلیل این قسمت که صحابی در نقل میکنه عبدالله مشخی رضی الله عنه میگه و هذا دلیل على کمال خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه خب در حال تلاوت بوده دیگه گفتم بیشتر گری رسول الله علیه و سلم بیشتر در تلاوتشون بوده و میگه این دلالت بر کمال خوف رسول الله علیه و سلم از الله جل و علا خصوصا وقتی که آیات عذاب و اینا میشه و معلوم ان العمل على قدر العلم والمعرفه فانسان عملش به اندازه چیه شناختش به الله جل و علا خصوصا در تدبرش در آیات قرآن به اندازه شناختش نسبت به سخن الله جل و علا و اون معانی که از کلام الله عز و جل میدونه میگه و هو صلی الله علیه وسلم سید العارفین بالله سرور عالمیان در شناخت الله جل و علا رسول الله علیه و سلم وقد قال صلی الله علیه وسلم انی لعلمکم بالله و اشدکم له خشیه رسول الله علیه و میفرمایند علم من به الله از همه بیشتره و اشدکم له خشیه و ترس منم از الله از همه شما بیشتره و قال همچنین میفرمایند رسول الله علیه و سلم و انی لاخشاکم لله و اتقاکم لله انی لاخشاکم ترس من از الله از شما همه بیشتره و تقوای من از همه شما بیشتره و قال صلی الله علیه و سلم انی لاستغفر فلیوم مئت مره من در روز بیش از صد بار استغفار میکنم استغفار رسول الله صلی الله علیه و یعنی چی احساس گناه کردن تقصیر در جانب الله جل و علا ترس از الله جل و علا که داره استغفار میکنه اینا همه دلالت بر ترس رسول الله علیه و از الله خصوصا به هنگام تلاوتش به قرآن و اون چیزی که اینجا عبدالله بن شخی رضی الله عنه نقل میکنه از اون زوزه و از اون گریه و صدای گریه کسینه رسول الله علیه و سلم میشنیده البته یک چیزم اینجا لازمه که یادآوری بشه یعنی تو پرانتز تو اصطلاح فارسی خب زوزه چند تا قسم داره به فریاد گرگ اینا زوزه گفته میشه و به نوح خونی هم زوزه گفته میشه مراد ما هیچ کدوم از این دو تا نیست در لغت فارسی به گریه هم زوزه گفته میشه مقصد از این زوزه گریه هستا نه زوزه گرگ نه زوزه نوح خونی ها هیچ کدوم از اینا نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که تلاوت میکردن همراه با گریه بود تلاوت رسول الله علیه و سلم مقصد عبدالله بن شخیر رضی الله عنه اینه از وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم به هنگام تلاوت زمانی که تلاوت میکردن انگار قابلمه ای که داره به جوش میاد 323 حديث الإمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كميقيات رسول الله عليه الصلاة والسلام بمن فرمودا اقرأ علي بخون قرآن تلواتكم بريمان فقلت يا رسول الله قفتم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ عليك وعليك انزل بخونم تلوات بکنم وبرتهم نازل شده ما دوست داریم یعنی از تو بشنویم یا رسول الله تو میخوایم از ما بشنوی قال ان احب ان اسمعه من غیر دوست دارم از غیر خودم بشنوم جای انسان تلاوت دیگری درش بیشتر تاثیر داره تا تلاوت خودش و این تنوع هم مطلوبه یعنی خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم جای خودش زنده بودن و کسی دیگه رو پیش نماز میکردن پشت سرش نماز میخوندن حالا جایی از عذر جایی بدون عذر مثلا در آخر حیاتشون رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر رو پیش نماز کردن از عذر چون خودشون نمیتونستن پیش نماز بشن و اینجا هم در تلاوت قرآن هیچ کسی تلاوتش مثل رسول الله صلی الله علیه و نبود از حسن و زیباییش ولی که با وجود دوست داره که صحابه دیگر هم بشنوه میگه فقرات سوره النساء سوره نساء رو خوندم تا اینکه رسیدن به این فرمودی الله جل و علا و جئنا بك على هؤلاء شهيدا. خطاب الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله به عنوان گواهی در روز قیامت او را خواهد آورد میگه قال فرأیت عینی رسول الله دیدم که چشمای رسول الله علیه و السلام تهمیلان تهمیلان اصل حمل پیوسته باران باریدنه هنگار بارانی که داره سرازیر میشه چشمای رسول الله صلی الله علیه و سلم تشبیه ها اینا عبارت است که صحابه به کار بردن هر کدوم به نحوی تعبیر کردن نحوه گریه رسول الله علیه و سلام اونجا زوزه دیگ اینجا بارانی که پیوسته داره از آسمان سرازیر میشه یعنی پی در پی اشک میریختن رسول الله علیه و السلام اشک فراوان اشکی جاری انگار سیلی از چشمای رسول الله صلی الله علیه و داره جاری میشه این نشانه چیه ترس رسول الله صلی الله علیه و سلم. به درگاه الهی در مقابل اون آیاتش و بیاد آوردن صحنه روبروی الله ایستادن سخته لقاء الله جل و علا سخت و روبروش بیستی روبروی الله جل و و انسان قادر الله جل و علا ندونسته با عبادت و طاعت حق عبادتش رو به جنای برده باشه اینو بگر بیاد داشته باشه و رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وقتی که الله بهش میگه جئنا بک علی هؤلاء شهید خب مسلمان داره اون صحنه براش تکرار میشه اون صحنه وقوفش جلو الله جل و که چنین عشق سیلاب میشه از چشاش جاری میشه علیه السلام 324 مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مقصود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى حديث با لفظ در محمد یک اشکالی فقط تو حديث هاس هست و هم که وصف رکوع نماز رسول الله صلی الله علیه و اینجا یک بار میکنه میگه یک بار رکوع کن در صورتی که در نماز کسوف یعنی خورشید گرفتگی دو تا رکوعه حالا بعضی روایت ها هم اومده سه رکوع و چهار رکوع و پنج رکوع ولی ضعیفه آلبانی هم کتابی داره کل روایت ها رو جمع آوری کرده از روایت های نماز کسوف رسول الله علیه و سلم کسوف گفته میشه کسوف هم گفته میشه چه بر ماهش ماه گرفتگی و چه بر خورشید گرفتگی هرچند که بیشتر اینجا حالا کسوف به اعتبار خورشید اومده اعتبار خورشید گرفتگی و صحابی داره میگه عبدالله بن عمر رضی الله عنه که انکسفت الشمس یعنی خورشید گرفته شد و اینجا یک بار رکوع را تکرار میکنه احتمالا شاید سریع اومده نقل بکنه اون نحوه نماز خوندن رسول علیه و سلم که یک بار رکوع رو یاد میکنه ولی صحیح دو بار رکوع چنانچه در دیگر روایت آمده که دقیق وصف میکنه می خورشید گرفته شد در زمان رسول علیه و سلم نماز خوندن حتی لم یکد یرکع ثم رکع یعنی انگار که دیگه به رکوع نمیرن اینقدر قراتش طولانی بودن رسول علیه و سلم میگه سپس از رکوع بالا اومدن حالا در روایت دیگه که اومده سپس دوباره به رکوع رفتن دوباره قرائت طولانی ولی اینجا نیورده سپس دیگه بعد به سجده رفتن که اینجا آورده رفتن به سجده که بعد سجدهشو انجام میده انگار که دیگه از سجده نمیخواد بیاد بالا دوباره به بالا اومدن دوباره سجده رفتن اینجا دوباره سجده رو میاره انگار که نمیخواد سرش از سجده بالا بیارن میگه علی آن بچه شاهد فجع ینفخ و یبکی ظاهر این قضیه در سجده این دعا را شنیده و یا اینکه هم در دعای قنوت شنیده باشه در دعای قنوت شنیده باشه شیخ البانی رحمه الله میاره در کتاب کسوفش میگه که قنوت در رکعت اول خونده میشه در نماز خسوف خصوصا اینجا رسول رفته به سجده اومده بالا قنوت خونده در نماز خسوف البته ولی خب اینجا نیومده اینجا خلاصه و گزارا داره رد میشه عبدالله بن عمرو یا اون راوی که ازش داره نقل میکنه معمولا قنوت در آخرین رکعته معمولا چنانچه از رسول الله صلی الله ثابته چه در نماز پنجگانش و چه از فعل صحابه رسول الله علیه و سلام در زمانی که ابی ابن کعب نماز میخونه در زمان عمر ابن خطاب رضی الله عنه اجمعین معهود در اینکه قنوت کجا باشه در آخر رکعت الله قبل از رکوع یا بعد از رکوع که هر دوتا ثابته ولی در رکعت اول نه حالا هرچند اینجا بعضیا برداشت کردن که در رکعت اوله و بعضی گفتن که نه گفتن این خود سجود رسول الله صلی الله علیه و که داره این صحابی نقل میکنه در سجدهشه سجدش هم طولانی کرده و این داره تکرار میکنه رب علم تعدنی لا تعذبهم وانا فيهم بار الله مگه تو بعد ندادی که عذابمون ندی و من نزدشونم رب علم تعدنی الله تعذب هم استغفر میگه به من بعد ندادی که عذابشون ندی و اونا استغفار میکنن و بعضی هم گفتن این نحوه دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه بعد از چیه در خطبه بعد از نماز کسوفه ولی خب ظاهرا در خود نمازه چون بعد از اون نماز میاد بس میکنه میگه و نحن نستغفر فلما صلى ركعتين انجلت الشمس بعد فقام فحمد الله این دعا ظاهرا در خود نمازه که رسول الله صلی الله علیه و یاد کردن بار الله مگر تو وعده ندادی که عذابشون ندی و آنها استغفار میکنن و ما هم استغفار داریم میکنیم بار الله ما رو عذاب نده میگه فلما صلى رکعتین انجلت الشمس الان گفتم بیشترم ظاهرا این دعای رسول الله صلی الله علیه و در همون دعای قنوتش باشه در آخرین رکعت ظاهرا والله علم چون دیگه بعد میگه فلما صلى رکعتین دیگه نمیگه رکعت دوم چه کردن چون داره خلاصه رد میشه که احتمالش هشت در سجده باشه ولی معمولا دعا در سجده سریه جهری نیست ولی یعنی بیشتر اینجا باید حمد بشه در همون قنوتی که خوندن در آخر رکعت یا قبل از رکوع یا بعد از رکوع نه در رکعت اول چون رکعت دوم اصلا بحثش به میان نمیاره فقط میگه فلما صلى رکعتین نماز دو رکعتش زمانی که تمام شد خورشید گرفتگی برطرف شد فقامه اونجا بلند شدن به خود بخوندن رسول الله صلی الله علیه و سلم فحمد الله تعالی و اثنى علیه بلند شدن حمد و ستایش الله را به جا آوردن نگفت کلا حمد و ستایش چی بود با چه سیغه ای بود بر الله درود فرستادن سپس چنین فرمودن ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله خورشید و ما دو تا نشانه هستند که دلالت بر وحدانیت الله میده آفریدگاری الله میده من آیات الله از جمله آیات نشانه هایی که الله برای خودش گذاشته لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات ماه گرفتگی خورشید گرفتگی بارون اومدن سیل اومدن نمیدونم فلان شدن اینا ربطی به کسی نداره ربطی به کسی نداره مثل پیش خودمون مثلا میگه ها پا قدم شما بود بارون اومد خب پا قدم اینا باشه چه ربطی به بارون داره مثلا جای شخص شاید با شوخی اینا بگه مزاح بگه شاید انسان ازش رد بشه ولی بعضی جا اعتقاده این مشکله که آقا این چون اولاد پیغمبره چون سیده پس اومده بارون با خودش آورده خب این سید اولاد پیغمبرم باشه و السلام نه مردنشون نه به دنیا آمدنشون نه مردنشون نه به دنیا آمدنشون ربطی نه به بارون داره نه به خورشید داره نه به ماه داره که گرفته بشه یا ابری بارون بباره به خاطر کسی اینجا یادآوری میکنه به اصحابش رسول الله علیه و السلام فاذا انكسف ففزعوا الى ذکر الله تعالی اگر این مسائل پیش اومد از جمله خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی روی بیارید به الله جل و علا و ذکرش خب اینجا یادآوری میکنه رسول الله علیه و که دو تا چیز مانع از عذاب الله جل و علا اولین چیز وجود رسول الله علیه و السلام مانع عذابه و دوم چیز هم ذکر الله جل و علا که از جملهش استغفاره در ضمن دعاش هم رسول الله صلی الله علیه و فرمودن رب علم تعدنی الا تعذبهم و یستغفرون یعنی الله وعده داده به رسول الله صلی الله علیه و تعدنی یعنی وعده داده خب میدونه رسول الله علیه و خب بعدم میگه رسول الله صلی الله علیه خب، ما هم استغفار میکنیم توبه میکنیم از هر گونه گناهمون مانند دوم از عقوبت و عذاب الله چی در دنیا استغفار برگشت به الله جل و علا و رجوع بهش با توبه کردن و انابت کردن و این خطبه را عرض کردن رسول الله صلی الله علیه و البته در کنارش 17 تا مطلب یعنی تنها این نکته نبوده نکته های دیگر هم هست اشاره میکنن که من فقط تیتروار در کتاب ترجمه نمازهای سنت اووردم ولی مفصلش آلبانی میاره در کتاب خصوف و کسوفی که کل احادیث رو جمع آوری کرده چرا رسول الله علیه و آله چنین حرفی زدن چون این خورشید گرفتگی در سال دهم هجری بود رسول الله علیه و آله فرزندش ابراهیم فوت میشه رو بود فوت میشه بعدم اش میریزه بعد رسول الله صلی الله علیه و میفرمه اونجا ان العين لا تدمع صحابه میگه چرا گریه میکنی میگه خب ان العين لا تدمع و ان القلب لا يحزن قلب غمگین میشه اندوگی میشه چشم ازش ازش اشک میاد رحمته و جای دیگه خواهد اومد جای اشک از رحمته یعنی اشک رحمت نسبت به شفقتی که مهری که الله گذاشته در دل پدر نسبت به فرزندش مهره مهربانی لطفه که الله در قلب گذاشته و این منافاتی نداره با با ایمانمون به قضا و قدر ایمانمون به قضا و قدر و تسلیممون در مقابل مقدرات یک طرفه عشقمون هم یه طرف دیگر عشق ناشکری نیست عشق دلالت بر ناشکری نمیده عشق دلالت بر نارضایتی نمیده که ما ناراضیم بله اگر عشقت بیتابید از سر و سینه زدنت از باب اعتراض بر حکم الله باشه تقدیر الله باشه اون عملت چیه گناه معصیت کبیره از کبایر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان لیس من لطم الخدود و شق الجیوب کسی از سرش از صورتش بزنه گریبانش پاره بکنه در مرگ کسی از ما نیست فیصله کرده رسول الله علیه و سلم چرا چون این عمل دلالت بر چی داره نارضایتی در مقابل تقدیر تو راضی نیستی به این قسمت به این حکم الله جل و علا حکم قدریش الله چنین خاصه که این بچه را ازت بگیره تو نمیتونی برای الله اعتراض بکنی اعتراض کردی تو خلل در ایمانت به قضا و قدر الهی تو در حکم الله و حکمتش اعتراض داری الله حکیمه الله در اون قضا و قدری که بر ما نوشته حکمتی داره که ما نمیدونیم ما باید در مقابلش تسلیم بشیم مجرد عشق نارضایتی نیست ولی اگر عشق از نارضایتی باشه که چرا بچه منو گرفت چرا مهلت نداد چرا فلان شد اگر به زبان آورد و اعتراض کرد یا در دل خودش اونجا هست که اون منافات داره با یکی از اون شش رکن ایمانی که ما باید بهش ایمان داشته باشیم من تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر و القدر خیری و شره و القدر خیری و شره باید به قضا و قدر و مقدرات خیرش و خوبش و بدش ایمان داشته باشیم پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند در زمانی که اینجا من از صحابه که گفتن خورشید گرفتگی به خاطر مرگ فرزند رسول الله صلی الله علیه و فورا میاد جلو اونها جلو این خرافه گویی جلو این خرافه سازی جلو این غلوف سرایی جلوب اینها را میگیره رسول الله علیه و سلام خورشید گرفتگی ماه گرفتگی و الی آخر از دیگر حوادث طبیعی که الله جل و علا مقدر کرده در مخلوقاتش ربطی به مرگ و میر ربطی به کسی نداره و در نماز خسوف حالا اینجا رو یاد نشده از جمله چیزهایی که داریم اینه که ندا زده بشه برای نماز خسوف یا خسوف از صلات و جامعه از و جامعه که نماز جماعت برپا میشه و و نماز کسوف همونطور که گفتم در ابتدای حدیث اینجا چون خلاصه اومده بود دو تا رکوع داره بعد از رکوع اولی که بالا اومد امام دوباره سوره فاتحه و سوره رو میخونه سوره دیگه همونطور که در رکعت اول خونده همونطور قبل از رکوع خونده بعد از اون رکوع دوم که انجام داد اومد بالا دیگه میره پایین برای تا سجده انجام دادن ولی خب وجه شاهد در این روایت فجعل فخ و یبکی ینفخ این یعنی رسول الله علیه و سلام در اون مناجات در اون دعاش صدای نفسش نفسش با اون گریش بیرون میواد و یبکی و گریه میکرد اشک چشش هم سرازیر میشد رسول الله علیه الصلاه و چون خصوصا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و در اون ابتهال و در اون رجوعش به الله در اون دعاش دارن میگن به الله جل رب الم تعدنی الا تعذبه میترس رسول الله صلی شاید الله خاصه که اینا رو عذاب بده از اینکه قومش عذاب بشن از باب شفقت و مهر بر اصحاب یارانش داره التماس الله جل و علا میکنه بار الله عذابمون نده بار الله ما استغفار میکنیم توبه میکنیم رسول الله علیه و السلام خودش رو مقصر میدونه و اصحاب و یارانش رو اگر عذابی نوشته باشه به خاطر تقصیراتشونه نسبت به درگاه الله جل و علا الان دیدید شخص مریض میشه میفته تو بیمارستان جایی بعد میگه من چیکار کردم من طول عمرم که اصلا بدی نکردم اصلا بدیاش به یاد نمیاره انگار که هیچ کوتاهی نداره یعنی الله داره ذل بهش میکنه که مبتلاش کرده به مریضی به سرطان به هر دردی که الله مبتلا شده نه طلبکار نشو رسول الله صلی الله علیه و با اون مقامش با اینکه الله گناهان ما قبل و بعدش بخشیده ولی که با وجود در اون مقام ایستاده و داره استغفار میکنه داره میگه بار الله ما کاریم همه ما کاریم به درگاه مقصر و کاریم این بندگی ها این بندگیه هرچند که الله جل و علا بهش وعده داده بود و ما کان الله لیعذبهم انت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون وعده داده بود الله جل و علا با این وجود رسول الله صلی داره به الله تکرار میکنه الله جل و علا چنانچه در سوره انفال داریم وعده داده به رسول الله علیه و سلم و ما کان الله لیعذبهم انت فیهم الله عذابشون نمیده تو در میانشونی ولی با این وجود میگه الله خودت گفتی وعده دادی مادامی که من میونشون هستم عذابشون نمیدی الان خورشید گرفتگیه بارلا ها ما ترس داریم از اینکه این, خورشید گرفتگی عذاب بشه ولی الان چی الان شده تماشا فلان دربین فلان نمیدونم چیز بگیرن برن بیستن نگاه کنن نمیدونم خب نگاه چی میخوای بکنی تو میدونی چی پیش آمدهای بدی با همین قضیه میخواد رخ بده اون جریان جاذبه ای که بین ماه و زمین از اون جزر و مدش همه اون توازن ها به هم میخوره با همون خورشید گرفتگی با همون ماه گرفتگی یک پدیده ای هست که شاید در پی اون عذاب و عقوبتی بیاد که رسول الله صلی علیه میدونه این پدیده طبیعی نیست اینجا زمین اومده وسط خورشید و ماه قرار شده نور یکی از اینها به زمین نمیرسه یا ماه وسط زمین و خورشید یا زمین وسط ماه و خورشید بالاخره تو یک طرفش یکی از اینا داره نورش گرفته میشه از ماه. پدیده سختیه خصوصا که ما میدونیم بلخص ماه و اون جریان جاذبه ای که داره بر روی زمین خصوصا در دریا و جزران خب، مدش چیز سبکی نیست رسول الله صلی الله علیه و از سنگینی این واقعه و پیامدهای این واقعه میدونه به خاطر همین دست به ابتحال و دست به التماس بار الله استغفار میکنیم بار الله عذاب نباشه بار الله عذاب از سر ما بردار حالا خصوصا بعضی چیزا هم علم پزشکی هم اشاره میکنه بهش این قضیه که خصوصا زمانی که خسوف خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی زن بیرون از خونه نره خصوصا زن حامله چون شاید آسیب ببینه در اون این توازنه که به هم میخوره احتمال آسیب به جنین و به اون مادر داره حالا این علم پزشکی ربطی به حدیث نداره حدیث کلی داره میگه بهت رسول الله علیه و سلم که اینها نشانه خوبی نیست که تو در مقابلش بشینی تماشا بکنی بلکه نشانه چیه ترس هیبته باید حیبت تو رو برداره باید سر به سجده و التماس الله بشینی و ابتحال بکنی و التماس الله بکنی که عذابت نده خودت قومت خاطر همین انتهای حدیث یادآور شدن در صحبتشون فیدن کس ففزعو ففزعو فزع یعنی بترسید و رو بیارید به ففزعو الى ذکر الله به یاد الله حالا با تسبیح گفتن تحلیل گفتن تکبیر گفتن استغفار گفتن نماز خوندن رو بیارید به نماز 325 حديث الإمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل حديث صحيح إن حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی دختری از خودش روی پای خودش گذاشته بودن را دختر خودش منظور نوشه البته دختر خودشون مستقیم نه دختر زینب نوشه و به نوه دخترم گفته میشه نسبت به پدر بزرگ یعنی رسول الله علیه و سلام اینجا نوه خودش نوه خودش دختر زینب که همسرشون العاص بود من ربیع و خود زینب که در سال نهم هجری وفات یافته خب الان این دختر بچه هست روی پای رسول الله علیه و سلام دارن وفات مییابن و قبض روح میشن در آخر حیات این دختره رسول الله علیه و سلام میدونه که روحش داره قبض میشه قبلا تو درس ها یاد کردیم که ما چیزی به اسم یاسین خوندن یا قرآن خوندن پیش میت ما نداریم و نه روی میت خوندن روی قبرش نداریم اینجا دختر رسول الله علیه و یعنی نوش دارن وفات میابن و قبض روح میشن رسول الله علیه و نه سوره خوندن و نه گفتن سوره بخونید هر حدیثی هم خصوصا درباره یاسین داریم گفتیم ضعیفه که قلب قرآنه و نمیدونم بر مردگانتون بخونید بر کسی که در احتضار در حال مرگ نداریم و اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و اگر قرار بود اون موثر بود تلاوته خب اینجا روی دخترش میخونه روی نوش میخونه نخونده رسول الله صلی الله علیه و نوشه داره روی پای خودش جان میده تقضی یعنی جان میده داره میمیره وفات مییابه خب پیغمبر الله جل و علا مرگ کسی و زندگی کسی به دستش نیست یعنی همونطور که الله جل و علا یاد میکنه نفع و ضرر به دست هیچ کسی نیست جز خودش به دست رسول الله علیه و مرگ و زندگی کسی نیست اگر میتونست کاری بکنه باید به نوش میکرد نمیتونه کاری نیست همه کار کیه الله جل و علا فاحتضنها رسول الله صلی در آغوش میکشه دختر خودش رو در آغوش میکشه سخت نه رسول الله صلی الله علیه و سلام شش تا از فرزندان خودش خودش دفن کرده و در حیاتش وفات یافتن غیر از نبهاش فقط فاطمه میمونه رضی الله عنها بعد از حیاتش که بعد زمانی که میاد فاطمه رضی الله عنها در مرز وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد میگه که الله جل و علا میخواد مرا قبض روح بکنه گریه میکنه فاطمه رضی الله عنها بعد میگه خب مژده بهت میدم بعد از من تو اولین کسی که هستی به من ملحق میشه بعد میخنده خوشحال میشه ام عایشه میگه گفتم فاطمه دختر رسول الله علیه و السلام رضی الله عنه گفتم خب چی بهت گفت گفت که سر نمیگم گفتم خب گری کردی بعد خندیدی گفت نمیگم زمانی که فوت شدن رفت ام عایشه نزد فاطمه رضی الله عنها حرسش بر اینکه بفهمه رسول الله صلی الله علیه و چی گفته بهش حریص بودن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سخنانش رفتم پیشش میگه گفتم که چی بود اول گریه کردی و بعد خندیدی گفت که چنین وقتی که به من گفت که میخواد فوت بشه گریه کردم ولی وقتی به من گفت که بهش ملحق میشم خوشحال شدم خب رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تنها فرزندان خودش از سه دختر و سه پسر در حیات خودشون از دست دادن بلکه حتی نوه هاشون اینجا یکی از نوه های رسول الله صلی الله علیه و یاد میشه که در بغل گرفته آغوش گرفت فوضعها بین یدیه فاحتضنها فوضعها بین یدیه در آغوش میکشه و جلو خودش بعد از اینکه جان میده میذاره بر روی زمین فوالله بین یده جلوشو میذاره فماتت و هی بین یده فوت شدن نبی رسول الله علیه و سلام در حالی که جلو روش بودن جلو روی زمین گذاشتن و صاحت ام ایمن ام ایمن خاله انس بن مالکه ام سلم که مادر خودشه و ام ایمن هم که خالشه ام ایمن اینجا صداش بالا میاد با گریه صداش بالا میاد با گریه رسول الله صلی الله علیه و ناراحت میشه از اینکه چرا صداش با گریه بالا اومده از باب انکار برش میگه نوح خونی نکرده فقط صدای گریهش بالا اومد فقال یعنی صلی الله علیه و رسول الله صلی الله بهش میگه اتبکین عند رسول الله نزد رسول الله صلی چنین گریه میکنی نه گریه میکنی این چنین گریه میکنی چون گفت در اونجا ابتدای حرفش صاحت سیاح از صدای بلنده صداش صدای گریهش بالا اومد چرا این داری گریه میکنی صدات بالا آمده رسول الله صلی روش انکار میکنه فقالت جواب میده ام ایمن میگه الست اراک تبکی میگه نمیبینم که تو داری گریه میکنی هم داری گریه میکنی یعنی خب گریه تا گریه داریم تو داری داد و بیداد میکنی این داره گریه میکنه اشک میریزه صدای رسول الله صلی بیرون نمیاد با اون گریه تو داره صدات بیرون میاد فصاحت قال رسول الله صلی الله علیه و آله اونجا میفرماید انی لست ابکی من این گریه زاری که تو داری با این صدا من این گریه ندارم من فقط مجرد اشکه این عشق من چیه انما هی رحمه این رحمته این رحمتی که الله در دل پدر گذاشته نسبت به فرزند این مهر و مهربانیه این شفقت پدر بر فرزندشه انما هی رحمه من بر قضای الهی بر حکم الهی که من اعتراض ندارم من راضیم به حکم الله جل و علا نمیخواد بهش بگه رسول الله علیه و السلام ان المؤمن بكل خیر على كل حاله. مؤمن امرش در هر حالی خیره چنانچه در حدیث دیگه داریم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر عجبا لامر المؤمن یعنی يعني جای شکوه از مؤمنا جای خوشحالیه که مؤمن امورش همش بخیره ان امره كله خیر همه امر مؤمن خیره وليس ذاك الى احد الا المؤمن یعنی يعني این امر برای کسی نیست مگر برای مؤمن ان اصابته سراء شکر اگر خوشی بهش برسه شکر الله را به جا میاره فکان خیرا لکه خوبه براش شکر الله جل و علا به جا آورده و این اصابته ضراء صبر فکان خیرا له اگر هم بهش مصیبتی برسه بلایی امتحانی بشه در مقابلش سب پیشه میگیره و براش خیره این حدیث در صحیح مسلم البته این لفظی گفتم این لفظ اینجا امام احمد روایت میکنه همچنین ترمذی که رسول الله با این لفظ میگه میگه ان المؤمن بكل خیر یعنی مؤمن هر امرش در هر حالی خیره چه در حال خوبی و چه در حال سختی امر مؤمن در هر حال خوبه در خوشی و سختی ان نفسه ای نفس المؤمن تنزع من بین جنبه نفس مؤمن کشیده میشه از جان و تنش بین جنبه منظور از پاها و تنش کشیده میشه تا اینکه از سرش بالا کشیده میشه نفسش کشیده میشه منظور روحشه روح مؤمن از تن مؤمن جنبه از تن خود مؤمن کشیده میشه و هو یحمد الله و با این وجود شکر الله را به جا یعنی در اون حالم اون مؤمن راضیه که روحش هم داره از دنیا کشیده میشه این حال مؤمنه و در حدیث دیگر داریم که رسول الله علیه و سلم میفرماید ان الله عز وجل یقول ان الله عز وجل یقول الله میگوید ان عبد المؤمن عندي بمنزله كل خیر بنده مؤمن بنده واقعی مؤمن در هر حال برای من خیره یحمدنی و انا انزع نفسه من بین جنبی حمد من را به جا میاره شکر من را به جا میاره با دستاتی که من روحش رو دارم میگیرم خب این چیه نشانه تسلیم مؤمن به قضای الهی مؤمن همیشه تسلیم در مقابل مقدرات الله جل و علا الان این حمد و ستایش اومد به نسبت کسی که در حال احتضار روحش کشیده میشه و برای کسی که این مصیبت رو داره میبینه بچهش ما پدر مادر دوست رفیقی براش فوت میشه برای اون که صبرم میکنه براش پاداش گذاشته شده در مقابل مصیبت شخص مؤمن تسلیم امر الله جل و علا میده الله جل و علا میگه زمانی که بچه کسی را از کسی میگیره الله جل و علا فرشتگان را صدا میزنه به فرشتگان الله جل و علا میگه میگه بندم زمانی که بچهش را ازش گرفتم چی گفت فرشتگان میگن اون بنده مؤمنت که اینکه الله جل علا حدیث قدسی اینجا میگه ان عبد المؤمن عندي بمنزله كل خیر یا اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله میفهم ان المؤمن بكل خير على كل حال امر مؤمن همیشه خیره میگه خب بنده من چی گفت گفت که فرشتگان میگن که گفت الحمدلله لله قال قال الله تعالی الله میگید ابن العبد بیت الحمد فی الجنه یه خانه خاص به اسم الحمد خونه حمد خونه شکر و سپاس یه خونه خاص مجللی در بهش براش بسازید اسمش هم بذاره خونه حمد در مقابل حمدا شاکر الله الله مال خودشه بهش داده الان از دستش گرفته و این پاداش هم گذاشته برای کسی که مصیبت گشته هست مصیبت بهش رسیده در مقابل این مصیبت صبر کرد بعد شکر الله به جا آورد الله جل و علا این پاداش براش گذاشته فراموش نکنیم که این اذکار در مقابل گفتنش به زبان آوردنش ما پاداش داریم نزد الله جل و علا نه اینکه جزع فزع بکنیم و بیام داد و بیداد بکنیم با گریه و زاری که نشانه نارضایتیه و میت عذاب میبینه با اون گریه و زاری خصوصا زمانی که شخص وصیت هم نمیکنه نمیگه و بلکه کار خودش هم بوده از این نحوه ادا و اطفال ها در آوردن به خودشون به زمین مالیدن و سرشون به زمین زدن و به دیوار زدن و پیر هم پاره کردن رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند در حدیث ان المؤمن لا يعذب ببكاء اهلی علیه میت عذاب میبینه با گریه و زاری دوربری ها چرا چون کار خودش هم همین بوده همون میتی که زیر خاکه قبلا خودش هم این کاره بوده یک از وجوه تفسیر این حدیثه اگر تو امروز این کارو میکنی فردا کسی برات این کارو کرد تو هم عذاب میبینی تو قبره با همون کارهایی که دوربری هات برات میکنن اینا همه هشدار از اینکه این ادا اطفال از خودمون در نیاریم همه این مصیبت براشون الله نوشته بر همه ما برگ نوشته شده امروز این مود فردا یکی دیگه میمیره فرزند پدر خواهر برادر هر کسی در این دنیا اومده باید بره هر کسی در این دنیا اومده باید بره بله انسان اشک میریزه ولی داد فریاد راه نمیندازه این در شرع ما حرامه و اینجا در حدیث داریم که رسول الله داره من میکنه این زن صحابی را از اینکه چنین کاری انجام نده ام ایمن را رضی الله من میکنه 326 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان ومن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که عثمان بن مضعون رضی الله عنه وفات یافتن اومدن بوسیدنش بوسیدن میت مشکلی نداره چنانچه اینجا رسول الله صلی الله علیه و عثمان بن مضعون را بوسیدن در حالی که مرده بودن و رسول الله صلی الله علیه و اونجا اشک ریختن گریه کردن و هو یبکی بکا گریه از چش سرازیر بشه و قال عیناه دو تا چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تهراقان تهراق حراق ریختن آبه یعنی انگار رسول الله صلی الله علیه و داره از چشاش آب میاد این اشک داره سرازیر میشه بدون سر صدا بدون داد و بیداد مجرد چیه اشک داره از چشم رسول الله صلی الله علیه و داره سرا زیر میشه نه اون گریه و زاری داره اشک سرازیر میشه به خاطر محبتی که نسبت به این صحابی داشت عثمان بن مذعون و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بودن ابوبکر صدیق زمانی که رسول الله علیه و سلم وفات مییابند میان رسول الله صلی الله علیه و سلم میبوسن و اونجا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را میبوسن میفرمایند میگوید طب حیا و میتا خوشبو و تراوت بودی در زندگیت در این هنگام مرگت بعد این آیه را تلاوت میکنن ابوبکر صدیق انک میت و انهم میتون انک میت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دنیا میرفتن و اونجا اشک از چشمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاری میشه این محبته این محبت گریه محبت گریه فراق گریه مهر که الله جل و علا در قلب مؤمنین گذاشته نسبت به همدیگر و هرچند در قلب هر پدری و هر مادری و هر دوست و رفیقی خواهر برادر نسبت به همدیگر گذاشتین گریه عاطفه هست نه اون گریه ناشکری و نارضایتی نسبت به تقدیرات الله جل و علا آخرین حدیث امشبمون سيسد بسحفتمين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها حديث صحيح حديث در صحيح بخاری حديث انس بن مالك رضي الله عنه که روزي يك از دختران رسول الله عليه الصلاه والسلام وفات ميابن ام كلثوم همسر عثمان رضي الله عنه همسر عثمان بن عفان وفات ميابن ام كلثوم دختر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمسر عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخترش وفات ميابن بر سر قبرشون میشینن میگه دیدم که اونجا در اون لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم از چشاش اشک سرازیر میشه فرایت عینه تدمعان چشش اشک میریزه اون گریه و اون فریاد توش نبوده چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم ازش اشک سرازیر میشد اون اشک پدری اشک مهر و عاطفه فقال اونجا رسول الله صلی علیه و سلم اصحابش میگه افیکم رجل لم یقارف اللیل کسی هست که با همسر شب هم بسری نداشته الان روزه فوت شده دیشب کسی هست که با همسرش نخوابیده باشه قراف نزدیکیه آمیزش آمیختنه مقصد رسول علیه و سلام کنایه از همبستری با همسرشه کسی هست که امشب همبستری نداشته با همسرش ابو طلحه زید بن سهل الخزرجی الانصاری ابو طلحه اینجا زیده انصاریه خب ظاهر قضیه اینه که محرم دختر رسول الله علیه و سلم که از برداشتایی که میکنن از این روایت اینه که غیر محرم هم میتونه برای زن بره تو قبر یک مسئله مسئله دوم هم که باید مراعات بشه اگر زنی فوت شد اون کسی بره در قبر که چی که هم بسری با همسرش هم نداشته باشه که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه به اصحاب یارانش بعد آلبانی هم میاره در احکام جنازه میگه که فقها به خیلی از احکام پرداختن ولی بعضی از احکام از قلمشون افتاده از جمله این مسئله اینه که دقت بکنن بر اینکه اون شخصی در قبره که شب همبستری با همسرش نداشته باشه و خب رسول الله حضرت سلام زمانی که داره میپرسه ازشون خب براش مهم این قضیه و الا خودشون میرفتن رسول الله حضرت سلام پایین نرفتن خودشون پایین کی رو فرستاد یه کسی که ابو طلحه اینجا محرم دخترش نیست ولی همخوابی با همسر شب نداشت قال انزل بعد رسول علیه الله بهش میگه برو پایین فنزل فی قبرها رفتن در قبرش پایین برای که جسد و جسمان دختر رسول الله صلی الله علیه و اونجا بگیرن که در قبر گذاشته بشه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله علی محمد و علی محمد